cả chúng ta hãy đảnh lễ tới Đức Thế Tôn ba lần cái tụng Nam Mô Tát Sa. Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam Mô Tát. Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Okay. Today we will talk about the last quality of Buddha, Bhagavan. อิติปิသောဘဂဝါဘဂဝါ it be because of this and that reason. We will say soon. So Bhagava, that Buddha is Bhagava, named Bhagava. Thời Pháp Thoại tối hôm nay Sedo sẽ dạy cho chúng ta về ân đức Phật cuối cùng đó là ân đức Parawa hay là Thế Tôn. ETP so Parawa Parawa và EBT uh, à, ETP là nghĩa là như thế nào là ân đức uh, ân đức Phật như thế nào hồng minh như thế nào thì về uh, sau Sedo sẽ giảng cho chúng ta sau thời pháp tuổi uh, sau thời pháp này uh, trong thời pháp này và ETB số Bhagawa Bhagawa là ân đức Thế Tốn mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. So there are a few definitions. So we will start uh, one of them. So Bhagawa is uh, a kind of name. Uh, uh, which is uh, superior, uh, special, with the qualities. Và Pagawa thì có một số ý nghĩa như sau và Sedo sẽ giảng từng ý nghĩa một và Pagawa cũng là một tên gọi và đó là Pagawa có nghĩa là là siêu việt, là ưu việt, là tối thắng và có những ý nghĩa khác nữa là gọi là Bhagava. Bhagava is the name of very respectable person or the most respectable person of all being. Bhagava là tên gọi hay là một là của một người mà đáng được tôn kính nhất nhất trên thế gian trên toàn có thế giới trên toàn có chúng sanh thì đó là tên gọi của một vị một người cao thượng nhất trên toàn cõi thế giới chúng sanh So there are four types of names, uh, especially in the Bali language. Và có bốn uh, loại tên, đặc biệt là ở trong ngữ pháp hay là văn phạm Pali. Uh, number one is aortica. We call aortica. <laughs> you may have difficulties uh, to follow my sound. <laughs> Uh, uh, the name based on moment, based on per, uh, period. like for the for the cows or oxen so if it is uh, very young, uh, we call wicho, wicho, like that. So it is a baby, baby cow. Uh, so after that, we say damo. Damo is a uh, timmy ball, timmy ball cow. So a little bit older, you can start to tame. Uh, so uh, so at that time, the name changed uh, from Vicha to Dhamma. Uh, so after that, when old enough, so we call a Balibado. Uh, you may say bull, bull, like that. So uh, based on period, uh, based on times, the name is changed, uh, like a girl, lady, woman. So like uh, boy or guy or man, something like that. So based on age, uh, based on time, uh, it is changed. So this kind of name is called Avotika. Và loại tên đầu tiên đó là Avotika. Avutika thì chúng ta có thể là khó mà đọc theo ngài Sero được nhưng mà Avutika ở đây có nghĩa là đặt tên đặt tên theo từng giai đoạn từng thời gian khác nhau thời điểm khác nhau ví dụ như là con à, con bê con thì khi mà còn bé cái giai đoạn còn bé thì gọi là con bê mà khi mà cái đoạn mà nó lúc mà tầm trung trung thì nó gọi là con bảo là con bò có thể thuần thuần thuần hóa được có thể dạy dỗ được huấn luyện được và khi mà nó lớn nữa thì gọi là con bò cũng như vậy khi mà người cũng vậy khi trong từng giai đoạn ví dụ như còn bé gọi là gọi là bé gái khi mà trung tuổi gọi là cô gái và khi uh, một người khi mà lớn nữa thì gọi là phụ nữ ví dụ như vậy hoặc là khi người đàn ông cũng vậy khi mà còn trẻ thì gọi là bé trai khi mà đến trung tuổi thì gọi là cậu cậu trai và đến khi mà lớn nữa thì gọi là đàn ông hay người đàn ông thì đó là những cái tên mà đặt theo là tùy thuộc vào những cái giai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái đối tượng đó uh, tương ứng với những cái thời điểm những cái giai đoạn So Bagua is not this kind of name. Uh, Bagua is based on reason, based on quality the Buddha gets. Bhagava thì tên này ân đức này danh hiệu này không là dựa không đấy là dựa trên những phẩm chất như ân đức chứ không dựa trên những cái thứ theo thời gian so number two is uh, lengika lengika uh, so a kind of name based on appearance uh, based on uh, uh, something showing or uh, appearance. Uh, so as an example, uh, Danda is a stick. Then if someone, because of old age, holding, walking stick. So stick is called danda, danda. So the person who hold uh, stick is a dandy. Dandy means uh, who has stick. So because of holding sticks, uh, his name is uh, the one who has a stick. So Dandi or the person with the stick. So another name is uh, Chatti. Uh, Chatta is umbrella. D is uh, who has. E is who has. So the person with the umbrella. So Because of holding umbrella, his name become Chatti. So uh, this kind of name is based on appearance. Bhagavad is not such a kind of name. Hmm. Và tên đặt tên cách thứ hai nữa đặt tên dựa theo cái ngoại hình, theo cái vẻ bề ngoài. Ví dụ như là cây gậy thì gọi là đan tạ, đan ta mà khi mà đan danti là khi mà người mà người già yếu phải cầm phải cần cái cây gậy cầm chống cây gậy thì lúc đó người đó gọi là đan danti thì dựa theo cái à, cái người cầm cái gậy đó thì gọi là đặt đổi tên đặt tên thành đan đan tị và tương tự như vậy chan tị chan đạ chan đạ đó là cái cây cây dù và cái người cầm dù là chan tị thì dựa trên người đã cầm cây rổ nên đặt tên là người cầm rổ người cầm gậy thì đặt tên là người cầm gậy thì như vậy đặt tên theo cái ngoại hình theo cái vẻ bề ngoài cái gì mà ở à, cái cái hiện hữu bề ngoài còn đối với ân đức là Pagawa tên hay là danh hiệu Pagawa là không phải như vậy Number three is uh, Nemetika. Nemetika. Nemetika is uh, Nimeta uh, Uh, nimitta is a reason. Ika is which has. A kind of name uh, which has reason. So uh, some kind of name uh, you can ask why you call this name. So you can ask. So this kind of name is called nemitika. Uh, so as an example, uh, in the Buddha's dispensation, So Dewejo. Dewejo. So Dewejo is uh, two words are combining. T, T and uh, Weja. Uh, T is a three. Uh, Weja is a uh, knowledge. So three knowledge. If so, T Weja. So, but uh, if uh, someone or one bhikkhu gained ờ, uh, ờ, three kinds of knowledge. At that time, his name became Devejo. The bhikkhu who has three vejas, uh, who has three kinds of knowledge. So uh, this is a this name is based on reason because of he he gained uh, He gained three kinds of knowledge. His name become became Dewejo. So another name is Chalabeño. Chalabeño. Chalabeño is Cha uh, Abenya. Cha is six. Abenya is a second power. If one bhikkhu gain uh, six, six kinds of powers. His name become Cha Beinyo. Uh, so in between, uh, La is coming. So Cha La Benyo. So means that the beku who has uh, six Abhinyas. So such a kind of name is called Nematika. The name based on reason. The name which has reason. So this is a kind of name you can ask. Why do you call uh, this name in this way? So Bhagavad is a, this, this is a kind of name. Have a reason. Và đặt tên theo cách nữa, đó là đặt tên theo là Nimitika, Nimitta và Nimitta và Ika là Nimitika và tên này là đặt do dựa trên có những cái lý do ví dụ như là người đó mình có thể hỏi tên người đó tại sao mà có cái tên này lý do gì nguyên nhân gì mà lại có tên như thế này ví dụ như trong thời đức phật có những vị tỷ kheo mà đã chứng được là ba minh hay là tam minh thì ba huyết trà tí đó là uh, ti uh, ti huyết trà hay là khi mà vị đó mà đã chứng được tam minh thì đã có tên là tê huyết trồ Tê Quy Chô Bhikkhu thì vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo chứng được tam minh. Còn ví dụ đó là lý do lý do tại vì vị đó đắc được ba cái quý trả ba minh nên gọi là vị tỳ kheo này có tên là vị tỳ kheo tam minh hay là ba minh hoặc là chalapinyo chalapan uh, à, chalapinya là vị cha vị đó chứng được lục thông như là sáu thần thông thì cái lý do vị đó sau khi mà đã thực hành và chứng được sáu thần thông thì đó là cái từ cha cha là sáu apinya apinya là thần thông và khi đó hai từ này đã ghép lại với nhau thì phải đổi thành hai cái phụ hai cái phụ âm ghép đó là chữ l thì cha là pinyo biko thì đó là vị tỳ kheo mà chứng được uh, lục thông thì khi đó là, lý do sau khi mà chứng được lục thông rồi thì cái tên của vị này thay đổi cái tên vị đó thay đổi là có được cái danh hiệu đó có được cái tên đó là có dựa trên cái lý do và cũng như vậy, ân đức danh hiệu Pagawa hay là Thế Tôn là xuất phát cũng có lý do, cũng có nguyên nhân nên mới được được gọi là Pagawa. So, number four. Number four is Adecha, Adecha Samopana. Adecha Samopana in Bali. So, this kind of name is uh, uh, without considering the meaning, uh, without following uh, the meaning of the word. Uh, so just a name. So as an example here uh, is showing city "Siri City waterfall is "siri" uh, is uh, or "siri" city is a glory. god" is who can increase. So who can increase glory. Next one, Dana water god. Dana is wealth. Uh, water is uh, who can increase. Who can increase, uh, who can develop uh, wealth. <laughs> so, but uh, reality is a very poor person. <laughs> so, uh, not following the meaning of uh, the word, but giving a name. So, this kind of name is called Aditya Samopana. Uh, so some people in Myanmar, so name, what is name? Sukha. <laughs> uh, sukha is happy, but uh, really not happy. So this kind of name is uh, uh, Aditya Samopana. So uh, just giving a name, having a name, not following dominion name. But Kawai said, no, no, this kind of name. Và đặt tên theo cách thứ tư, đó là hay là gọi cách trong tiếng Bali gọi là Adicca Samupana. Đó là đặt tên ngẫu nhiên mà không dựa trên bất kỳ lý do hay bất kỳ cái, cái nguyên nhân nào. Nên là gọi là Adicca Samupana. Và ví dụ như là Siri Vutaka Siri là gì Siri là cái hào quang ánh hào quang cái sự vẻ vang Vutaka là có được hay là phát triển hay là có được những cái ánh hào quang cái sự hào quang vinh quang còn Dana Dana là sự giàu có tài sản Dana Vutako Dana Vutako đó là cái người mà có được nhiều tài sản nhưng mà tên này mặc dù là tên Dana Vutako nhưng mà lại rất là nghèo mặc dù là tên là nhiều tài sản tên là giàu có nhiều tài sản nhưng mà thực ra có thể là rất là nghèo và ở Myanmar ở Miến Điện cũng vậy có những người đặt tên là Sukha Sukha là lạc nhưng mà tên thì là lạc là Sukha nhưng mà thực chất ra thì họ lại là người khổ đến cái tên này là đặt ngẫu nhiên không có dựa theo bất kỳ cái lý do nào hay cái nguyên nhân nào thì đó gọi là Aditya Samubana Aditya Samubana thì đó là đặt tên ngẫu nhiên không có nguyên nhân còn đối với ân đức danh hiệu Pagawa thì không phải như vậy. Yeah. Ờ, the name of Bhagavan is Nemetika, the name based on reason. So uh, this kind of name, this name is uh, not given by Mother, Mother Mahamaya, not given by Sododana Maharaja, father, not given by uh, 80,000 relatives notes given by uh, devas, such as uh, Kinho Deva, Sandosita Deva. Và tên hay là danh hiệu ân đức Pagawa này đó là Nimitika hay là cái tên danh hiệu là có có cái lý do có nguyên nhân của nó tên này không được đặt bởi là hoàng hậu Mahamaya là thân mẫu của Đức Thế Tôn hay là cũng không đặt được không đặt bởi là vua tình phạn Suttodana hay là cha của Đức Thế Tôn và cũng không đặt à, không, tên này cũng không do là 80.000 thân quyến của Đức Phật đặt cho ngài mà cũng không phải là do chư thiên hay là cũng không phải là do vua trời vua trời đặt hay là phong cái danh hiệu đặt cái tên này cho Đức Thế Tôn. Uh, the name of Bhagwan is Indeed, because of gaining omniscient knowledge, another bodhidharma, uh, once he got, the Buddha gets, and uh, the Buddha got uh, this name, Bhagawa, which is uh, a kind of name based on reason. Và sự thực thì ấn đức Palawa này đó là cái kết quả do một quá quá trình mà Đức Thế Tôn đã thực hành và đạt được uh, đạt được đạo uh, Phật đạo Phật quả chánh đẳng chánh giác tại dưới cây Bồ đề thì đó là cả một quá trình đó là cái lý do nguyên nhân mà đây chính là gọi là Bhagawa hay là Thế Tôn So, based on This is a type of name. Uh, so uh, here in the commentary, uh, defined uh, or definition. So Bhagawa originally uh, Bhajavanda. Uh, Bhajavanda become uh, uh, because uh, declination behind uh, Bhajavanda become Bhajava. Uh, so you may heard uh, some kind of name, Siali or Bekus, Penyawa, like that. Uh, originally, Panyawanda. Uh, so if I put into the declension, so Panyawa, when I say more like uh, Chandima, you may know Bane Chandima or Seara Chandima. So originally Chand, Imanda. Oh, so originally Chandimanda. but ờ, ờ, if into the declension become Chandima. So uh, originally Bejawanda become Bejawa. uh, from the Bajawa changed into Bhagawa. Bhagawa. So originally Bajawa become Bhagawa. So uh, Bhaja is a glory. Wa or Wonda is who has. Who has glory. So what kind of glory the Buddha has? So uh, reaching paramis, uh, achieving par- paramis uh, such as dana, sila, etc., which can produce worldly happiness, supramundane and supramundane happiness. Achieving, uh, reaching paramis such as dana sila, which can produce mundane and supramundane happiness. Because of this, the Buddha is Bajawa or Bhagawa who has glory. Và như vậy chúng ta cũng có phải hiểu về ngữ pháp Pali, đó là Pachawa. Pachawa ở đây đó là nó xuất phát từ từ từ từ từ hai từ đó là pacha và wanta và pacha wanta thì khi này khi mà chúng ta chia chia từ theo ngữ pháp Pali thì trở thành pachawa pachawa ở đây có nghĩa là đó là pacha uh, là cái ánh hào quang và pachawanta wanta là người có được cái ánh hào quang hay là có được cái sự ờ, huy hoàng là pachawanta còn cũng như là panya panyawa và panya panyawanta và giống như là ngài uh, Pante uh, Chanima là hay là Sedo Chanima thì đó là bắt đầu từ hai từ Pali đó là Chanda và Imanta và Chanda và Imanta ghép lại thành hay là từ Chandimanta hay là trở, ờ, trở thành chia từ chia cái ngữ pháp theo ngữ pháp Pali declension thì đó là Chandima Chanima và cũng tương tự như vậy từ Pachawata uh, à, Pachawa hay là khi mà chuyển thành tiếp tục chia ra thì đó gọi là Pagawa Pagawa đó là hay là gọi là Đức Thế Tôn hay là rồi Pachawa đây ý nghĩa là gì đó hay là Pagawa ở đây có nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn ngài đã chứng được ngài có trong cái quá trình thực hành ba la mật ngài đã đạt được ngài thực hành giới si, sila và um, ngài có giới ưu việt và tất cả giới định và trí tuệ ưu việt này đó là và những cái đa ná bố thí và những cái điều đó sẽ dẫn đến cho ngài có được những cái huy hoàng có được cái về cái hạnh phúc của ờ, cả siêu thế với à, cả hiệp thế lẫn siêu thế thì đó chính là ân đức là pa pagawa Okay, so if you want to have uh, such kind of glories, so you can reflect this equality bhagava bhagava so uh, based on your practice uh, less or much uh, you can gain those qualities uh, also you can incline uh, to be buddha or to have buddha's qualities uh, at least some so it is very good và nếu mà chúng ta muốn có được cái cái sự hạnh phúc cái sự an lành như vậy thì chúng ta phải cố gắng để thực hành bằng cái sự mà niệm ơn Đức Phật như vậy thì chúng ta sẽ có thể hướng tới ngay kể cả chúng ta muốn trở thành Đức Phật hay là muốn chúng chúng, chúng ta muốn trở nên có được cái sự an lạc như ngài muốn được có được những cái ân đức như vậy muốn được có được những cái phẩm chất những cái pháp như vậy thì chúng ta cũng có thể làm được và chúng ta có hướng tâm tới và chúng ta bắt đầu thực hành những cái pháp đó để đạt được cái sự hạnh phúc cái sự an lạc Okay, we will move uh, to next definition. So next definition is bhagawa. Uh, bhaga and uh, wanda. Bhaga and uh, wanda. Wanda is as you shall. Who has? Who has? Uh, bhaga covered uh, six types. So uh, first of all, we may translate. Bhagawa is uh, who has bhaga Who has bhaga, What is bhaga? There are uh, there are six meanings or six things covered by bhaga. So, uh, okay, later I will I will say about six. Hmm. Ờ, và Parawa, Parawa ở đây có nghĩa là một cái từ đã chia rồi và từ này là là bắt đầu từ là bắt đầu từ hai từ ta ga và quan quan ta quan ta như thường lệ quan ta có nghĩa là người mà sở hữu người mà có được là pa pa à, para paga paga thì đây có sáu 6 paga chính thì đó là paragwanta hay là Wa đó chính là người mà sở hữu người mà có là sáu ân đức chính thì và xe đo sẽ giảng cho chúng ta thế nào là sáu ân đức ở đây. So Number one is Asaria. Asaria. So Asaria is, uh, uh, I may translate uh, authority. Uh, so I don't know uh, very accurate uh, or not. So uh, authority. The Buddha has authority means that the Buddha can control. Uh, so have a controlling power. For what? Uh, for the own mind. So the Buddha can control, uh, the Buddha have, has authority uh, about his own mind. So it is very important. Uh, we should have uh, this kind of ability uh, which we can control our mind. So if we can control our mind, so uh, we have a very less problems. If we really can control, uh, for example, everything will be easy. Uh, so you may practice uh, anapana, breathing meditation. So you're trying to keep your mind here is to know uh, in our breath. Uh, but uh, it is not easy, especially if you are you you have not practiced yet. So to control our mind, uh, to focus uh, on uh, on the object what we wish. so it is not easy. but the Buddha has. So uh, this kind of quality is called Aisariya, uh, one of the six of the meaning of Bhagga. So the Buddha has controlling power uh, about his own mind. Okay. Và một trong định nghĩa của Pagawa đó là Isariya. Isariya ở đây có nghĩa là sẽ đo dịch là tự chủ tự chủ nghĩa nghĩa rằng đức phật là ngài có thể tự chủ tâm của chính ngài có nghĩa là đó, gọi là issa isariya thì ngài là người ngài có thể kiểm soát được tâm của ngài là nhưng mà chúng ta như chúng ta thấy cái kiểm soát tâm hay tự chủ tự chủ tâm của mình ở đây rất là quan trọng như chúng ta thấy nếu khi mà chúng ta hành thiền anavana chỉ cần nếu mà tự chủ được tâm thì chúng ta có thể giữ tâm trên hơi thở một cách dễ dàng nhưng mà cái vấn đề ở đây không phải đơn giản như vậy tâm không là không có theo như chúng ta mong muốn và đó như mà đức phật thì ngài lại có là isariya ngài có thể tự chủ được là tâm của ngài và mà ờ, chúng ta thấy là chính chính vì thế nên là gọi là Isa Isariya là một trong sáu cái định nghĩa của Agawa Uh, another definition of Xeria is uh, which uh, can fulfill uh, uh, about the worldly things. So here mentioned such as if uh, he wished to be small, very small about his body, so he can make his body very, very small. So if uh, the Buddha wishes to be very, very big, so uh, he can make it. So the biggest being uh, mentioned, uh, the Buddha mentioned, uh, named Rahu, Rahu, uh, very, very big being. So Rahu thought when he approached to the Buddha, the Buddha uh, well looked up him <laughs> because uh, Rahu is a kind of deva uh, uh, who is a very very big body. So, but uh, the Buddha can make can create his body bigger than Rahu. So, based on Buddha's wish, the Buddha can be very small. Uh, so uh, one time Buddha uh, Brahma, forgot Brahma, uh, did co- competition, uh, a kind of playing, a kind of game uh, they're trying to play. <laughs> so hide and seek. <laughs> so Brahma hide, uh, first of all. The Buddha can see easily where you are. So after that, uh, the Buddha hide. Uh, so the Brahma cannot see, So uh, the Buddha can make his body very small or even to be disappear. So about the worldly things, uh, he can, he have authority, he can control everything. So this kind of quality is called Asaria, one of the six of Bhagavad. và có hai định nghĩa nữa của Isaria và đầu tiên đó là Isaria đó là từ chủ và Isaria đây là từ chủ ngài từ chủ được các pháp tam giới ví dụ tự chủ về pháp và tam giới ở đây là gì đó là ngài có thể dùng những thần thông ngài có thể muốn làm cho thân nhỏ nhỏ rất là nhỏ cũng có thể làm được và nhỏ đến mức có thể biến mất luôn cũng được và ngài có thể làm cho thân trở nên rất là to to to khổng lồ cũng được và ví dụ như là trong trường hợp mà uh, chúng ta thấy một cái chúng sanh đó là một cái vị thiên đó là tên là Rahu Rahu nghĩa là một vị chư thiên có cái thân hình rất là lớn vô cùng là lớn thì Rahu mình nghĩ rằng là thân hình của Rahu là lớn nhất rồi và lớn hơn cả Đức Phật nữa nên mà khi mà Rahu tới gặp Đức Phật ấy, thì Đức Phật phải nhìn lên và phải uh, tôn trọng vị ấy nhưng mà Đức Phật có thể hóa ra thân hình của ngài lớn hơn cả Rahu nữa thì đó là trường hợp mà, mà Đức Phật có thể làm cho thân của ngài nhỏ thật là nhỏ và lớn thật là lớn cũng có thể làm được và khi mà trong trường hợp của Phạm Thiên là Paga Brahma Phạm Thiên Paga à, này thì lại muốn tới và vị đó vị nghĩ là vị rất là giỏi và vị đó à, muốn là thách thức với Đức Thế Tôn rằng vị muốn trốn tìm để trốn đi mà để Đức, Đức Phật không thể tìm thấy được vị đó và vị đó trốn nơi nào bất kỳ nơi nào vị đó trốn đi thì um, nghĩa là giống như một trò chơi trốn tìm vậy thì vị à, phạm thiên ba ga này trốn ở nơi nào đức phật cũng đều nhìn đều tìm thấy được vị đó rất là nhanh chóng có thể tìm thấy được vị đó nhưng mà đức thế tôn ngài ngài trốn đến lượt ngài ngài trốn thì phạm thiên ba ga này không thể thấy được đức thế tôn ở đâu thì đó là những cái năng lực của của những gọi là tự chủ về tam giới đó là ngài có thể hóa hiện những thần thông ngài có thể hóa thành thân lớn thật là lớn và nhỏ cũng thể có thể là thật là nhỏ và có thể thậm chí là biến mất luôn thì đó gọi là Isariya một trong sáu ân đức chính của Bhagavad. so uh, playing hide and seek is uh, so uh, very long tradition, <laughs> very long tradition. So Buddha Bhagavad, even Buddha Bhagavad Brahma. So showing powers, playing this game uh, for the benefit of especially Bhagavad Brahma. và như vậy chúng ta thấy rằng cái trò chơi trốn tìm này là một cái trò chơi có cái cái cái chuyện à, rất là cổ xưa rồi đúng không một trò chơi này ngay cả đức phật và phạm thiên ba và Phạm Thiên Ba Quá cũng đã chơi trò chơi trốn tìm này và khi chơi trốn tìm này là thực tế ra là cho cái sự lợi ích cái sự tấn hóa của chính vị Phạm Thiên Ba, uh, à, ba Quá này vị uh, à, Ba Quá Brahma này theo uh, I heard in Myanmar some people uh, they want to disappear their body they want to make their body disappeared <laughs> so Uh, so those people recite uh, one stanza when the Buddha uh, uh what the Buddha recites when the Buddha uh, hiding. Uh, really despair or not, I don't know. <laughs> okay. Ờ, và xe đo ngày xe đo có nghe rằng ở Myanmar ở Miến Điện ấy, là có một số người họ là cũng muốn để cho họ biến mất cái thân của họ biến mất và ờ, và họ cũng tụng một cái câu kệ giống như khi mà Đức Phật đã tụng câu kệ khi mà ngài biến mất lúc mà trong cái lúc mà đang trốn tìm với vị phạm thiên này thì ờ, là người miến họ cũng tụng tụng cái câu kệ giống như là Đức Đức Phật vậy nhưng mà họ có biến mất hay không á, xe đo cũng không có biết. So second then of the meaning of bhaga is Dhamma. Uh, Dhamma here means Lokottara Dhamma, supramundane Dhamma, means four mega, four phala, Nibbana as a object, altogether nine. So the Buddha has. Because of this, the Buddha is a Bhagawa, who, uh, who has Bhagga. So who has nine supramundane dhamma. Và định nghĩa thứ hai đó là dhamma hay là chánh pháp thì là Đức Thế Tôn là ngài có cả tạ chín cái pháp siêu thế đó là Lokuttara Dhamma thì đó là gì? Đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn là chín pháp siêu thế và Đức Thế Tôn, Đức Phật là ngài có được cả chín cái pháp siêu thế này nên là hay là chín cái pawa này thì đó vậy chính vì thế gọi là pagawa. The next one, third, that thing is yasa. Yasa. Yasa is a, uh, fame, fame, being famous. <clears throat> So the Buddha, the Buddha's fame is a very pure, uh, which the Buddha gain uh, gain uh, according to according to quality. Uh, so, uh, which can separate uh, three world, human, Deva, Brahma. So some people uh, are also famous, but um, not, not based on reality, not based on real quality. Uh, but the Buddha's fame is uh, based on real quality, based on reality. Uh, so also spreading uh, the real world, not just uh, in the human realm, not just in the Deva realm, until the Brahma realm. Uh, the Buddha is very purely famous based on real quality. So, which is called Yasa. So, bhagava who has uh, Bhaga. So, the that being of Bhaga is Yasa, fame. định nghĩa thứ ba của Pawa đó là rasa rasa rasa ở đây nghĩa là tiếng tốt lành hay là tiếng tốt tiếng thơm thì Đức Phật ngài có tiếng thơm tiếng tốt lành tiếng uh, tiếng tốt thanh tịnh này là lan tỏa khắp tam giới khắp tam giới ở đây có nghĩa là cả về cõi người ngài nổi tiếng tiếng tốt của ngài lan tỏa khắp có có nhân loại và cõi Dewa chư thiên và thậm chí lên tới cả cõi phạm thiên Brahma thì tiếng tốt tiếng thơm thanh tịnh của ngài đã lan tỏa khắp cả tam giới đến khắp mọi nơi và chúng ta thấy rằng có một số người họ cũng nổi tiếng nhưng mà cái nổi tiếng này không dựa trên những cái phẩm chất thực sự của họ ấy nhưng mà đối với đức phật ngài nổi tiếng hay là ngài tiếng tốt của ngài tiếng tốt lành của ngài được lan tỏa khắp tam giới đó là do những cái phẩm chất do những cái pháp của ngài thực sự có đó chính gọi là rasa hay là một cái một trong à, uh, là Parawa Parawa Parawa đó là người có được Paga, Paga đó hay là những phẩm chất đó tiếng tốt lành đó thì tiếng tốt lành của Đức Phật là lan tỏa đến khắp tam giới không chỉ là có người mà cả có chư thiên Dewa và có phạm thiên tiếng thơm của ngài tiếng thơm thanh tịnh của ngài được lan tỏa khắp trên tận khắp tam giới mà do chính là những phẩm chất những pháp của ngài thực có nên gọi là Bhagawa. So uh, the Buddha the Buddha's fame is very pure. Uh, so based on real quality. Uh, from the Bodhisattva life, uh, one years before Buddha, so uh, Uh, not uh, seven years before Buddha. So until being in Buddha. So within this period, seven years, uh, the Mara uh, following Buddha to see fault, Buddha's fault or Bodhisattva's fault. So although being seen by the Deva Mara, uh, Lucifer. So the Mara cannot find uh, Buddha and um, Bodhisattva's fault. Uh, so uh, that means uh, the Buddha is very pure. Uh, so uh, based on reality, uh, even Deva, powerful Deva, cannot find the Buddha's fault. và tiếng tốt lành của Đức Thế Tôn của Đức Phật thực sự là tiếng tốt lành thanh tịnh do chính ngài có được ngài đạt được như là trước khi mà Đức Phật thành đạo thì lúc đó là 7 năm 7 năm trước khi khi mà ngài còn đang là Bồ Tát thì khi đó là ma vương Maradeva là ma vương là đã theo ngài dòng giá 7 năm liền để tìm lỗi để bắt lỗi Đức Bồ Tát nhưng mà 7 năm liên tục như vậy mà Mara ma vương không thể nào mà tìm được bất kỳ cái lỗi nhỏ nào ở tại nơi đức bồ tát và sau này là là à, trở thành khi mà ngài trở thành phật cũng vậy thì đó là ngay kể cả khi những cái chư thiên mà có những cái oai lực có những thần lực lớn như vậy mà đi tìm lỗi để bắt lỗi uh, đức phật mà cũng không thể tìm ra cho dù chỉ là những lỗi nhỏ thì chính vì thế là tiếng tốt lành của ngài là thanh tịnh và do chính ngài có được do phẩm chất hay là những cái pháp do chính ngài có trong Ngài. So next one, uh, uh, previous talk, uh, previous saying in the Tarabharao, uh, 60 years before Buddha, one years uh, after Buddha, so altogether seven years. Okay. Uh, sẽ đo đính chính lại một chút, đó là là 6 năm trước khi Ờ, thành Phật và một năm sau khi ngài thành Phật rồi là chứ không phải là 7 năm trước khi mà ngài thành uh, ngài thành đạo đạo quả Phật thì đó là như 6 năm 7 năm nhưng mà 6 năm trước và một năm sau khi ngài đã thành Phật thì ma vương theo ngài là 7 năm nhưng mà là như vậy. Yes, Bandi. Next one is a Siri. Siri. Hmm, uh, I don't know how many. Isaria Dhamayasa Siri. Number four. So fourth. For the things of Bhagga is uh, theory. Uh, we may translate uh, uh glory. So uh, something beautiful about the body, handsome about the body. So uh, for the the Buddha's body, so body limbs, everything is complete. So uh, which can cause uh, which can cause uh, uh clearness of uh, everyone's eye. Uh, so some people want to see good appearance, want to focus on the good appearance. for those, the Buddha's body is complete. so uh, all body limbs are uh, very suitable, uh, not like normal people. Like we want to have a black hair, but hair is white, <laughs> gray, like that. So we don't want to have a mustache um, bias, but uh, grow easily. So maybe uh, something we wish uh, different. So body appearance uh, become different. So it is possible. So for the Buddha, so uh, every uh, body or body limbs are nice. Uh, so whoever see the Buddha, so their mind become clear. Uh, eye clear means uh, their mind uh, become uh, very pure very clear. So that means very good to see. So this kind of quality is called siri. The Buddha has siri. So for the things of Bhagavad. Và tới định nghĩa thứ tư của Para đó là siri. Siri hay là sự lộng lẫy hay là hào quang, đó gọi là siri và cái hào quang cái sự lồng lẫy là dạng này là từ bắt đầu từ lá xuất phát ra từ thân của uh, của Đức Phật và do ngài có là tất cả những cái chi là hoàn hảo là tuyệt vời là đẹp và rất là khả ý khả ái cho tất cả chúng sanh mà nhìn vào nhìn ngắm vào thì khi bất kỳ ai đó chúng sanh nào bất kỳ ai cũng vậy đều muốn nhìn những cái thứ khả ý khả ái và những cái thứ khả ý khả ái tối thắng ở đây đó là được ngắm nhìn thân của Đức Phật và thân của ngài tất cả do phúc báu nên tất cả thân phần tất cả các chi của ngài là đều đầy đủ là là hoàn hảo là lồng lấy thì như vậy bất kỳ chúng sanh nào nhìn được nhìn ngắm Đức Phật đều làm cho mắt của họ trở nên ờ, trở nên trong sáng mắt trong sáng ở đây thực ra là gì đó là cái tâm của họ trở nên trong sáng trở nên an bình nên là khi là cái điều rất là lợi ích khi mà chúng sanh được nhìn ngắm được chiêm ngưỡng uh, thân của Đức Phật mặc dù chúng ta thấy rằng ví dụ như là chúng ta có là những con là người chúng ta muốn những cái thứ thân đẹp muốn được đẹp nhưng mà nó không theo chúng ta không theo ý muốn của chúng ta chúng ta muốn có tóc đen nhưng mà tóc cứ trắng chúng ta không muốn có dâu không muốn có ria nhưng mà dâu và ria vẫn cứ mọc thì đó là nó không theo những cái thứ chúng ta mong muốn còn đức phật thì không ngài có hoàn hảo tất cả các chi đều hoàn hảo tất cả uh, những thân phần đều đầy đủ hoàn hảo và khả ý khả ái cho tất cả chúng sanh ai mà muốn chiêm ngưỡng thân hình bề, bề ngoài của ngài nó rất là lộng lẫy rất là rất là đẹp và làm cho mắt của người ta trở nên thanh tịnh trở nên trong sáng mắt thanh tịnh và trong sáng ở đây thực ra đó là trở nên cái tâm của họ trở nên thanh tịnh và trong sáng thì đó chính là một gọi là series một, một trong bốn cái định nghĩa của Pagawa là ân Đức Phật The next one is gamma. Gamma gamma is a, uh, usually translated with. wish. So uh, that means uh, uh the Buddha can get according to his wish. So uh, whatever benefit uh, he wishes to bring for oneself, for the others, it it can have can complete. Uh, so because of this, uh, the Buddha has uh, this bhagga, uh, fifth, fifth things. So for the normal people, uh, sometimes, although we wish to do something, uh, we don't have ability. we are lack of. So the Buddha is not like that. whatever wish the Buddha has can complete. Uh, it is a wish. Okay. Yes. Và một định nghĩa nữa của Bhagavad đó là Kama. Kama ở đây được dịch là đó là cái sự nguyện ước và đây là nguyện ước thành tựu. Thì bất kỳ nguyện ước nào mà Đức Phật ngài nguyện cho bản thân ngài và cho chúng sanh khác thì tất cả những nguyện ước đó đều có thành tựu. Thì như chúng ta thấy rằng nhiều người khi mà chúng ta khi mà nguyện nguyện mình nguyện một điều nhưng mà không nó ngoài khả năng của mình thì thì người đó cũng không thể nào đạt được những cái thứ như mình nguyện ước nhưng mà đức thế tôn khi ngài nguyện bất kỳ điều gì ngài mong muốn bất kỳ điều gì thì điều đó sẽ đều thành tựu như ý muốn thì hay là ngài mong muốn ngài nguyện cho bất kỳ cho chúng sanh nào đó thì cái lời của nước của ngài cũng sẽ được thành tựu và như vậy chính vì thế gọi là cam kama hay là nguyện ước thành tựu hay là đó là một à, ân đức à, định nghĩa thứ năm trong cái sáu cái định nghĩa của Paga. So number six, the last one. is a Payada. Payada. Another name is a, maybe familiar with you. Samawayama, right effort. Right effort. Uh, which is the cause of respect of uh, all beings, uh, of all the world. So uh, some people, although they have a lot of quality, uh, some are because of their karma or because of their parents or uh, relatives that they have uh, this kind of qualities, but they don't have a respective or But for the Buddha, uh, not just because of his karma, not just because of uh, paramis uh, uh, he had fulfilled. presently, he had made effort, enough effort, respectable effort, like uh, to gain uh, omniscient, uh, omniscient knowledge. Uh, so the Buddha have practiced six years, uh, like near to die. So, so this kind of effort uh, he had done. So it is the cause of respect So some people respect the Buddha uh, because of his effort, right effort. So this kind of quality is called Vayabda or Samavayama, right effort. Và một trong uh, định nghĩa cuối cùng, định nghĩa thứ sáu của Bhagavad đó là Payata. Payata hay là sự tinh tấn không ngừng nhưng mà chúng ta thường quen gọi là hay là Sama Vayama Samawayama ở đây cũng là Payata thì đó là là gì? Đó là cái sự sự tinh tấn không ngừng. Đó là Đức Phật ngài không chỉ là không chỉ là dựa ngài nổi tiếng hay là nhiều người biết tới, nhiều người cung kính ngài là vì ba la mật parami hay là do karma do nghiệp của ngài mà do chính cái sự tinh tấn của ngay trong cái đời này ngay trong cái đời này mà cái sự tinh tấn của ngài được chúng sanh nên uh, sự, sự tinh tấn không ngừng nghỉ này mà được chúng sanh cung kính ngài đó là trong những 6 năm khi mà ngài thực hành khổ hạnh như vậy ngài thực hành trước khi mà được, được chứng được là tuệ toàn giác chính đẳng chính giác là ngài đã thực hành thực hành đến lúc mà thậm chí là gần như là gần chết có nghĩa là có thể uh, thực hành tinh tấn đến mức mà có thể dẫn có uh, đến mức như vậy và trong 6 năm liền chính vì thế sự tinh tấn này là do những uh, do chính ngày tinh tấn không ngừng nghỉ và có những người họ họ có được có cái sự được có cái sự cung kính của người khác còn là do có thể là do cha mẹ hay là do uh, những cái thứ khác mà có được nhưng mà đây Đức Phật là ngài có được ân đức này là do chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngài nên gọi là payata hay là gọi là sama wayama sự tinh thần không ngừng nghỉ đó là một trong những ân đức của Pagawa So altogether six. These uh, six are covered by bhakka. So generally we may translate the as glory. Why is it who has. Bhagawa, who has uh, who has uh, six qualities. Uh, I will count Asaria, uh, authority or controlling powers, Dhamma, uh, Yasa, Siri, Kama, Payata. Altogether six. Hmm. Yes. Và Parawa ở đây đó là sáu ân ờ, đức sáu ân đức chính đó là bao gồm bây giờ ngài sẽ đó sẽ tính cho chúng ta đó là Isari là Isaria hay là tự chủ, Dhamma là chánh pháp, Yas uh, và Yasa đó là cái sự hào quang lồng lấy uh, và rasa và uh, siri và kam uh, kama là nguyện ước thành tựu và payat payata là tinh tấn không ngừng uh, không ngừng nghỉ thì tổng cộng là sáu à, rasa là tiếng tốt lành tiếng thơm tiếng thanh tịnh thì tổng cộng là sáu cái định nghĩa hay là sáu cái tên gọi của Pagawa. Okay, we should stop huh? based on time. So yes. I will interview và theo thời gian thì bây giờ chúng ta sẽ thời đến đã đến hợp thời và chúng ta sẽ dừng thời pháp ở đây và chúng ta đến phần trình pháp yes. Yes, Monday.